Duke filluar nga e hëna e mbrapa, unë jam blendi këtu Mirëmëngjesi blendi, mirëmëngjes uh, është Adi hmm. Mirëmëngjesi blendo Mirëmëngjesi Adi është Olta Oh, shikos që nga Olta um, Ne të dy jemi për momentin Unë dhe Adi Kështu, kështu. është e premte kur muzikën e zgjidhni ju. Dhe çfarë është e mirë të premteve? Përveç se muzikën e zgjidhni ju, është që herë pas here qëllon që të ketë ndonjë ndeshje. Mm. Siç ka një ndeshje kombëtarja jonë sot. Kombëtarja jonë në, në Danimarkë kundër Danimarkës, kështu që është Danimarkë Shqipëri. Jemi në Jemi në pritje. Sot është, nuk e di, duhet bërë plane, duhen bërë plane të mira gjatë gjithë ditës, se me kë dhe ku dhe si do ta shikojmë ndeshjen. Se ka dhe mënyra për ta parë. Etj, etj, etj. Kështu që do jetë një gjë e bukur. Unë kam veshur një bluzë të kuqe. Nuk e di nëse Olta e vuri re. Po, e vura re. Mm. Mirë se erdhe Olta. Mirë se ju gjeta. Çfarë bëhet? Hiç mirë. Olta ndaloi sot se po bisedonim në mëngjes. Por ndaloi rrugës, gjete hapur. Gjeta gjeta. Okej. Okay. Ndaloi rrugës miq të dashur për të blerë doreza plastike dhe disa mjete të tjera, ca qese. Qese të zeza. Që na duhen për pastrim sepse unë do pastroj Oltën sot më. Dhe unë Blendin. Dhe Olta mua. Ne do pastrojmë njëri tjetrin. Do pastrohemi në Në orët më vonë. Në orën 9 e kemi aksionin. Ne do të po. dalim të bëjmë pak pastaj. Ne do të dalim në 10 pastaj. Kemi thënë që do ta bëjmë. Ëm. Um, apo jo. Do ta bëjmë por në 10 se në në. Në 10, po, sigurisht në 10. Në 10, mirë, okay, dakor. Nuk po them unë. Ne mund ta bëjmë edhe nesër. Po, ne mund ta bëjmë çdo ditë në fakt, po. po. Meqë sot është dita, duhet bërë. Po filluam thonë ata e bëjmë për ditë pastaj edhe. I humb lezeti po. Po pra. S'do ketë më kuptim pas. Dalin, dalin fjalë. A do ti do ta bësh sot? Po, ndoshta pas pune. Mm. Po. Unë kam ngrënë tërshërë, kështu që unë e di që do ta bëj. Edhe unë. Por uh, si çdo mëngjes. Po për energji domethënë. Tërshërën si e ha Blendo të zier apo kështu me kos? Uh, jo, jo të kos. Ë, uh, jo me kos, as të zier. Unë Jo, mund ta tregoj, un S'kam sekrete. Hajt se do të ketë shumë okay. mënyra dhe mund të jetë. S'kam sekrete për Adin. Tani, ato, ky, kjo është mënyra ime për ta bërë uh, mm. tërshërën. Me qumësht të nxehtë. Oke. Okay. Në qumësht të nxehtë. Në qoftë se e nxeh qumështin mjaftueshëm. E bëhet, uh, si thuash, i nxehtë. Mm. dhe hedh tërshërë brënda. Ajo për 2-3 minuta zbutet, zbutet. Zbutet. Tani ka njerëz që e han tërshërën me mjaltë, ka njerëz që e han me uh, kanellë, ka njerëz që e han me aromë molle, ka madje jashtë ka dhe të gatshme që e kanë tërshërë me banane, domethënë e ka brënda atë aromën e tjera dhe tjera. Unë gjithmonë e kam blerë edhe, edhe jashtë, edhe brënda pa aroma, pa gjëra, të thjeshtë. Mm -hmm. Dhe pëlqej, T'i hedh pak djath të bardhë. Uh, ia shkërmoq. Ah, e shef ja, kjo ishte me interes. Ia shkërmoq. Sa dëgjon në një tërshërë me djath të bardhë. Po, pak djath të bardhë. Kështu një copë, një gjysmë copë djath të bardhë, ia shkërmoq sipër, e trazoj, mm -hmm. edhe e bëj si tip papare, domethënë. Kuptova, diçka e tillë. Po shumë mirë, po shumë mirë sepse pastaj mund ta bësh. Ëh, mm -hmm. uh, pastrimin apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, aktivitetin, është energji e pastër. Ka lezet. Thuhet që tërshëra është shumë e mirë në mëngjes sepse përveç se të ngop, mm. po edhe të mban. Të ngop dhe të mban. Po. Dhe ta fryn barkun sikur ç'ke ngrënë. Mhm. Mm 40 kalori ka gjithsej. Po. Edhe fryhet barku kur ikën këtu direkt, direkt, kënaqesh. Bie avash avash pastaj. Po. Mm. Po jemi kështu se kur arrin kur arrin këtë moshë, fillon kujdesesh për këto. Ja pak të rëndë, çfarë mua bëri. Po duhet, duhet. Janë përpara. Rap. Rap. Ose kafsho sallam këtu me të dyja. Ai ai ai. Pi Coca-Cola që në mëngjes, ku të... Ja, pra jo, çfarë i ke këto tani... Kështu pra, kur je i ri, kupton? Po, në fakt edhe i vjetër, po të jesh, po e ke në, në stilin tënd të jetës. Po ta kesh, po, e vërtetë është e. Por edhe vezë të ziera, më kanë thënë, dhe banane, në mëngjes është super. Për çfarë arsye Që banania të jep shumë fuqi. Mm. Të mban, si i thonë. Banane, ë? Aha, uh -huh. të zgjon nga gjumi. Tash si vezë të ziera dhe banane? Po. Nuk po nuk është duke nuk je duke fol në kod për ndonjë gjë. Ë, uh, jo, nuk jam duke fol në kod, po. Në fillim ju sqarova për bananen dhe tani ju sqaroj për vezët. Vezët e ziera që... duhet të ça i bëni vezëve? A, t'i fusësh në ujë dhe t'i uh... t'i vlosh një 5 minuta. okay. Mua këta britanikët më habisin fare që hanë vezë të skuqura në mëngjes dhe salçiçe. Oh. Jo, oh, bës. Ai është e madhe, ama. Jo, ai është, po pse, edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri hahet ashtu. Ama no aty. Shiko, mëngjesi tradicional, eh, po thua britanik amerikan, vezë të skuqura, omëletë, oh. salçiçe, ë uh, hash brownies janë këta si patate po të grira hollë fare kështu mm -hmm. që bëhen uh, si me si me rende bën një gjë ajo është e lezetshme shumë ashtu hahet uh, proshutë mm. është provuar edhe shkencërisht që mëngjesi më i mirë për dietë është mëngjesi me proteinë Mhm. Një mëngjes proteinik i mirë. Edhe edhe edhe drithëra ka, nuk është pa gjë. Mm -hmm. Dhe është me pak kalori, pra është dietik, është i mirë. Por një mëngjes me proteinë, se ke gjithë kohën e ditës për ta tretur po. më vonë, është i mirë. Mëngjes me vezë, mëngjes me proshutë, po them të zgjedhësh një proshutë cilësore, jo mm -hmm. jo shumë të yndyrshme, jo me me nga këto gjërat, ku di unë që i hedhin kimikate dhe gjërat kështu për t'i mbajtur. Një gjë e mirë ashtu, është e mirë, është e mirë. Është e mirë, është edhe edhe edhe ndihmon me me organizmin. Mhm. Është më mirë se sa se sa të hash uh, sheqerna. Qysh në mëngjes. Drithërat me sheqer për shembull. Mhm. Të skualifikuar. Ë uh, mëngjesi italian, francez, brumë, ë, croissant, e këto Në fakt, mm, mm, mm, këto prodhimet e grur, e grurit apo brumrat hmm. sikur të të japin një kështu si ulje tensioni, më duket Nuk këshillohen shumë. Ëh, për mëngjes. Nuk, nuk e di. Tash ça deri të mërkurën thonë një gjë, pastaj të mërkurën del studimi i ri. Po sigurisht, sigurisht. Që hedh poshtë studimin, ëh, deri të mërkurën haji këto vezët që të mund. Po, pastaj nga mërkura shoh.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 Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, erdhi në jetë poeti, dramaturgu dhe aktori francez Antonin Artaud. teoritë e të cilit ndikuan në zhvillimin e teatrit eksperimental. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre, The New York Yankees u bë ekipi i parë i bejsbollit të cilët fituan pesë kampionate radhazi në Ligën Amerikane. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë, u promovua kompjuteri i parë komercial IBM RAMAC treqind e pesë me disk regjistrues magnetik. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë, Kompania automobilistike Ford Motor promovoi veturën Edsel. Në vitin 1970, Salvador Allende u zgjodh presidenti i Kilit. Në vitin 1972, në Lojërat Olimpike Verore në Mynih të Gjermanisë Perëndimore, notuesi amerikan Mark Spitz fitoi medaljen e shtatë të artë. Në vitin 1981, erdhi në jetë në Houston të Teksasit këngëtarja Beyoncé Knowles. Në vitin 1998, u themelua kompania Google. Në vitin dy mijë e tre, njëzet e dy vjeçari Keegan Reilly u bë njeriu i parë paraplegjik i cili ngjiti majën më të lartë të Japonisë, Malin Fuji. Në vitin dy mijë e dymbëdhjetë, ndërroi jetë në moshën pesëdhjetë e nëntë vjeçare poeti Jamarbër Marko, djali i shkrimtarit Petro Marko dhe piktores Safo Marko. This is Club FM 100.4. Hello, mirë se vini në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s nga e hëna e mbrapa. Po po. Po ju përgatisim që sot. Oh yes. Ej, dëgjoj. Kemi filluar të vishemi nga një çik shumë ngadalë. Po, pra, do vi Lori. Po ku është Lori, mor aman? Ku di unë ku është Lori? Po lëre Lorin tani. E kemi quajtur se kush se si po. është Lori. Jo, dua që të vi, se na mori malli për të parë një njeri me grim në studio. Hmm. Aha. Urdhro. E bëj shaka, bëj shaka. O ti me po, ti me grim, po. E, jo, je larg. Me grip. Je larg. Ui, kam parë në ëndërr sikur nuk i zën gripi. Çfarë ëndrre është kjo? Se shikojnë njerëzit ëndrra. Çfarë ishte kjo? Shikojnë njerëzit ëndrra me ngjarje, sikur shkojnë diku, sikur po, u po. futëm këtu, dolëm atje, ishte një ndërtesë, ishin ca njerëz, jo, ishte një bodrum. Ti shikon ëndërr sikur ishte me grip. Po, Edhe ishte në krevat duke parë ëndërr. Po pra, pra, fiks. Edhe kjo ishte gjithë ëndrra? Dëgjuar emisionin e mëngjesit. Ah. Jo, mo jo. Kur jam smur nuk dëgjoj asgjë. Kësa që thua ti, Ai di veshët kur është... E... Kështu ë. Edhe pas. Po. Mm. Edhe pas gripit. Ai pas kam më të keq. Duhet të fillojnë me lënë nga pak. Si the Blendi? Çfarë the? Olta. Urdhro. Olta. Kush është? S'po dëgjoj asgjë. Kush thret? Një herë, një herë. Një herë. Jo gjithë ditën se na hoqë emisionin duke pyetur kush thret, kush thret. Urdhro. Si? Ke parë ato pulat pa kokë kur vrapojnë, kështu që i lëshon. Ta ka ta ka ta pa, përplasen dhe ta. Kush thret, kush thret? Urdhroni. Ja. 069-2722 për uh, muzikën që doni të dëgjoni sot në mëngjes 069-2722 Unë për vete e kam kaluar uh, Në no, dje, dje pash Pak. Pak. Pak televizor, po jam uh, jam duke parë Narcos. Mm, nuk kam parë as pak televizor dje. Mm. Jo, po shikoj këtë ëm um, këtë prodhimin e Netflixit, uh, për cilin po flisja edhe dje pak. Mm. Quhet Narcos. Dhe Është një super telefilm, super telefilm. Tani më i disponueshëm nga e premtja e kaluar, para një jave është është bërë i disponueshëm. Ëm um, dhe është historia është historia miq të dashur e Pablo Escobar dhe kartelit të Medellin, në Kolumbi. E tregon gjithë historinë. Është shumë interesant, sepse ëm um, edhe edhe regjisori që është marrë me këtë dhe producenti është me një me një sfond dokumentar, është do, dokumentarist. Dhe dhe ato elemente dokumentare ai i fut në Dhe shikon se si lind e gjitha. Edhe se si gjërat lidhen njëra me tjetrën. Narcos quhet kjo. Për ata që duan ta shohin, janë 10 seri, është uh, sezoni i parë. Netflix i ka lëshuar të premten e kaluar që të dhjeta, kështu që janë të gjitha për t'u parë, mund të shihen. Dhe ndodh që ti zhytesh un pas 3. Në 3, 3 të natës? Hm? Wow. Jo, jo, filloi që pasdite, filloi pasdite. Filloi nga 7-a. Po nuk të lë, e ke parasysh se të mm, ngacmon, të fut të rrëmben edhe Historia e kokainës dhe e karteleve të tmerrshme ë uh, kolumbiane. Siç ishte kjo. Siç ishte ky Pablo Escobar fillon në fakt në Kili. Në Kili këta kishin filluar në vitet 70 në xhunglat kiliane atje. të bënin kokainë. Bënin pastën, siç e quanin ata. Mm. Që është një gjë si brumë, pastaj ka një proces dhe ajo kthehet në pluhurin që është droga përfundimtare që shitet në treg. Ndërkohë në Kolumbi, Pablo Escobar ishte, me ata çunat e vet, bënin kontrabandë cigaresh, pak marijuanë, ë uh, televizor, Gjëra, gjëra të tilla, elektronika. Kokainën as e njihnin fare. Dhe në Kili ndodh që Nixoni dhe Kissingeri në Amerikë vendosin që të hedhin Allenden në 73-shin, që ishte kryeministri i majt i zgjedhur i vendit, presidenti i majt. Xhaxhai i shkrimtares famshme. uh, Isabel Allende. Ky është Salvador Allende. Dhe e hedhin Allende, bëjnë puçin e shtetit, vendoset Pinocheti. Pinocheti pasi vjen pushtet, vendosi që të vrasë gjithë komunistët. Edhe po, për vite me radhë, ai vrau me mijëra njerëz, i groposi dhe bashkë. Por bashkë me komunistët vendosi që të vriste edhe trafikantët e drogës, narkotrafikantët. prodhuesit. Kështu që i mori këta dhe ka ndodhur vërtet kështu. I rreshtoi përpara togave të mëdha të pushkatimit. 300 veta. Mm -hmm. Ngrini armët, mbushni armët, shtini. Pa pa pa pa pa pa. Gjithë narkotrafikantët. Kështu që Kili u pastrua brenda një kohë shumë të shkurtër mm -hmm. nga nga laboratorët e prodhimit të kokainës etj etj. Thonë që kur ndodh bomba atomike, të vetmit që shpëtojnë janë buburrecat. Urdhëro. Buburrecat. Wow. Dhe ishte njëri nga këta narkotrafikantët kilianë që e kishte emrin Buburreci. Aha. Të cilit, të cilit plumbi doli huq. Nuk e vranë dot. Dhe ai ishte aq i zgjuar saqë kur u shtri atje me kufomat që u rrëzuan, ai bëri sikur ishte, sikur ishte vrarë. Sikur ishte vrarë. Mm. Dhe u mbulua me gjakun e tjerëve. Dhe ca orë më vonë ngrihet. shkon në shtëpi, merr gruan dhe çan kufirin nga Kili për në Kolumbi me dijeninë se si prodhohet kokaina. Edhe ky zotëri shkon tek Pablo Escobar. Okay. Dhe kështu fillon wow. historia e kartelit Medellin. Po prandaj po thosha, shiko si janë lidhur ato gjëra. Po, pra. Kissinger me Nixonin vendosin që të hedhin Allenden, mm. vjen bëhet puçi i shtetit në Kili, vendoset Pinocheti, Pinocheti vret gjithë narkotrafikantët kilianë, shpëton vetëm Buburreci. Shumë interesant. Dhe Buburreci shkon edhe ia mëson mm -hmm. historinë uh, Pablo, disa vjet më vonë Pablo Escobar e vrau Buburrecin. Për, për një tradhti. Do kishte një fund. Kështu që edhe ajo që gjithmonë shpëtojnë buburrecat mund të mos jetë tërësisht e vërtetë. Megjithatë, kënga ka edhe muzikë shumë të mirë. Doja që të dëgjonit një këngë që quhet Tuyo, që do thotë yti, i yti. Kjo është nga Roger Amarante. Hmm. Është shumë e bukur. Dhe është kolona zanore në film, e ja ku vjen. Ju mund të kërkoni muzikën që doni në Club FM në 100. A ju pëlqeu kjo kënga? Super. Shumë e bukur. E bukur. Dëgjoje mm. çik në remix, dëgjoje se si mund të dëgjohet në remix. Më pëlqeu më shumë versioni. Ja, sigurisht, sigurisht. Sot muzikën e sillni ju pra Këngët që doni t'i dëgjoni Mundet uh, t'i kërkoni njërën mbas tjetrës aty në numrin tonë të telefonit uh, 069 20 70 222. Do kemi edhe lojra, do të kemi anagramën, do të bëjmë këto gjërat e zakonshme që bëjmë në klubin e mëngjesit dhe sigurisht që Olta ka për të dhënë edhe shumë dhurata. Po, po. Sot është edhe e premte. Është e premte, pra. Mm. Më pëlqen kur është e premte. Po. Është e premte çuna dhe goca, kemi ndeshje në darkë, kështu që mm. sot kur zgjohesh, seç ke një ritëm në hapin tënd. Në fakt kemi shumë punë për të bërë sot. Mm -hmm. Kemi për të pastruar. Kemi për të pastruar. Pastaj Unë dhe Olta do pastrojmë. Ëh, uh, Adi po, po. do pastrosh dhe ti. Po, po. Shpresoj. Po. Kjo nuk është me detyrim. Un kam thënë, nuk e bëj për Erionin, un e bëj për Brianin. Kështu që Edhe unë për Viselën e bëj. Kështu që t'i kemi të qarta gjërat. Mm -hmm. Në klubin e mëngjesit. Për shkak se i kemi dhënë gojës shumë. I po, kemi po. i kemi dhënë mo për ditë duke folur nga 3 orë. Jemi lodh për po, këtë. Po. Duke kërkuar një qytet më të pastër, duke kërkuar ë uh, trafik më të lehtë, duke kërkuar transport publik më të mirë. Duke kërkuar, e kërkuar, e kërkuar, e kërkuar. S'na është mbyll goja. Të gjitha gjërat që i meritojmë, sepse edhe mbasi të gjithë kërkesat tona të ishin plotësuar, prap do të ishim në një qytet normal, jo në një qytet hmm. fantastiko shkencor. Por uh, por kur vjen mundësia që të bësh një gjë, një kontribut të vogël, kam pasur ca debate të vogla, të vogla miqësore me Jul Dedën për shembull. Që është po, uh, shpesh në Facebook edhe edhe që është uh, tani merret edhe pak me politikë e pak ashtu ti e di. Po, um, po, po, normal. Jo, jo, po, po Juli ka këndvështrimin e vet, thotë që daljet vullnetare janë lejfenizma, janë uh, kinezërira dhe mm -hmm. dhe unë i them se kemi miq në Kinë, uh, janë mm -hmm. vend i madh. Takon një ditë ambasadorin kinez dhe thotë, "Ç'i ke ato kinezërira, ti çfarë do thuash me ato diçka për shumë? Çfarë do thuash aty ja?" Zotni burrë. Dhe ëm um, jo, por unë s'jam dakord me atë. Me atë e, e para se nuk e lidh dot uh, fjalën vullnetarizëm me fjalën Kinë drejtpërdrejt. Po. Lejfenin e kam dëgjuar kur e përdor Dashamir Shehi, e di se kush është Lejfeni. Se kemi lexuar ndonjë gjë, por Aha. unë nuk i përkas brezit të Lejfenit. As unë. Ë, jemi As Juli vetë. Ne kemi parasysh atë. Tani në kohën që kam jetuar jashtë, se këtu ka një problem. Është ai problemi që dikur puna vullnetare ishte në fakt e e detyruar, që është oksimoron ta thuash, punë vullnetare e detyruar. Se punë vullnetare do të thotë punë me dëshirë e detyruar. Ehm, um, këtu ka qenë, kështu që ka atë konotacionin e vjetër negativ dhe kush del bën punë vullnetare është ose debil ose ose i shtrënguar që ta bëj atë. Mm. Që s'është kështu. Po shikosh për shembull këta të Peace Corps, trupat e paqes. Është një program i mrekullueshëm që kanë ata në Amerikë. Ku mbasi mbaron studimet, nëse do, mund të regjistrohesh. Dhe ata të çojnë 2 vjet në një vend. E ti punon atje, punë vullnetare. Je i ri, ke nevojë për përvojë, do të shikosh botën. Po. Dhe nuk do ta bësh, nuk ke para që ta bësh këtë me paratë tua. Por mund ta bësh duke punuar vullnetarisht në mm. vende të ndryshme. Super. Edhe vijnë ata rrinë 6 muaj, 1 vit në Shqipëri. Janë vullnetarë. Nuk janë të paguar për atë punë. Vijnë këtu dhe dhe ndërtojnë klinika. E kupton ose edukojnë për shembull në lidhje me sëmundjet seksualisht të transmetueshme, a ku di unë se çfarë, domethënë gjëra ose për mamografitë apo gjëra fusha të ndryshme të specializimit që ata mund të kenë, por që ose vijnë... si të bëjmë ne para. Ose si të bëjmë ne para, pa edhe për të ngritur një biznes të vogël, për shembull, biznes social e gjëra kështu. Po këta djemtë e vajzat amerikanë që vijnë Peace Corps si quhen, janë vullnetarë. Hmm. Nuk paguhen për atë punë. Kush e ka ditur këtë? Nuk dua të them, dua të them. që vullnetarizmi nuk është oriental, nuk është as komunist, nuk është vullnetarizmi është çfarë është. Në fakt kam lexuar shumë statuse që thonë nëse do pastroj vetë qytetin tim, pse duhet t'i paguaj unë ato taksa? Po dhe vazhdojnë pa fund, pa fund, pa fund. E di. Po nëse ti i paguan ato taksat, nuk do të thotë që duhet të hedhësh plehrat ku të dojë qejfi, po. ku të të bjerë rruga apo Qyteti është i pistë. Ë uh, dhe duhet pastruar. Dhe shiko ka një gjë. Është është i pisët brenda në lagjet. Mhm. Mm në lagjet, domethënë njerëzit e bëjnë. Unë unë nuk e bëj dhe vazhdoj ta unë e kam thënë vazhdimisht edhe edhe 3 vjet më parë edhe 5 vjet më parë. Unë nuk e bëj, unë nuk e hedh. Nuk e hedh valla, nuk e hedh dot. Nuk e marr si ta marr ta asnjë kanan, nuk e hedh dot një kanaçe. E pi në makinë një kanaçe, Jo birrë. Po çdo lloj. Po çfarëdolloj qoftë? Po dhe nuk e flak dot nga dritarja. Dhe kur e shoh njërin që e flak nga dritarja, më vjen të kisha një nga këto me pirun, e ke parasysh këto po, makina me pirun po, ta marrësh ta ngresh, ta hudhësh atje, edhe kaq, edhe pastaj të vijnë ta pastrojnë atë makinën. Që aty, po, dua të them, nuk është gjynah, nuk është keq, nuk është Turp për sa nuk është, nuk e kuptojnë fare. Merr edhe kanaçe. Shikoja sot në rrugë mu tek Petro Nini për shembull. Po. Mbaron paketën, ai ka paketën bosh, edhe e hedh paketën. Si debil. Sikur ka ardhur nga malet edhe më duket se kishte ardhur nga Po, malet, as në male nuk bëhen këto punë tani. Është është qyteti se e shohim vetëm kështu, është shtëpia më, është vendi ku jetojmë. Te lagjet shumë mbush me ato. Nuk e di kush i bën se çfarë njerëzish janë këta. Po nuk e di, pra nuk e di. Kush i hedh këto? Unë mbylla dritaren e banjës vetëm për faktin se mos të hidhja kruajtëset e veshëve për shembull. E mbylla fare. I vura mur. Mos të bëj zakon të po, ta hidhja nga dritarja. Mbarë tash janë gjithë muri aty. Këta tjerët kanë filluar me i hedh këto tani, e kupton? Shumë e rëndë. Nuk e di se kush e bën atë. Pisliku mod. Pisliku mod. Mbyt i zhuli, Lala. Marrin e lënë tashi. Shof një qese, qese me me me lëkura patatesh, me gjëra, me letra gjalpje, ku di unë se çfarë brenda kështu. Tak lon aty mes rrugës. Po. A t'i thuash more maskara. Çfarë je ti? E bën koshin e plehrave ku i do qefi. Po, e, kjo një, ajo tjetra pasaj me me këto me këto hekrat. Hekura, betona, zinxhira. Jo, jo, ato u pastruan tani. Nëpër lagje brenda akoma. Mm. Ka. Te lagjja ime u hoqën. Mm. Po ja se jeni jeni jeni pjatësi po. Është zona si duket. Po nuk më kanë shtruar akoma lagjen gjithsesi. Nejse avash avash. Ëm um, Është gropa të futem unë, jo, makina e gjithë brenda. Janë të rrezikshme për fëmijët. Janë shumë të rrezikshme për fëmijët. Këto këto hekurat kështu janë ca për shembull që që kanë si vazo, kanë derdh beton në një vazo, edhe kanë ngul një hekur atje brenda. Edhe e lënë tash edhe e marrin e kapin për hekri, edhe që e shpërngulin po. kur lëviz makinën ai pak tak vë atë më pasaj, që ta ketë si kështu. Tani kanë ngelur vetëm ca gur të thjeshtë. Kur vrapojnë fëmijët, kur ëm ehm, se fëmia rrëzohet, pengohet, po. përplaset, i ka këto gjëra. Është fëmijë. Domthonë lagjet janë të mbushura me kështu me me gjëra për të ngul. Hekra, gjëra, zinxhira për të penguar, të cilat bëhen edhe mollë sherri. Dhe e ndalojnë me një kamion që kishte brenda televizor gjëra kështu. Kishte kontrabandë. Edhe i vijnë ca, janë 3-4 policë. Ai që del nga makina e fillon të flasi. I thot, mm. uh, i thot, merrni thot ndonjë gjë thot nga këto elektronike. I thot ti ke, nuk ke një vajzë të vogël i thot, që sa ka mbaruar klasën e parë. Mm. Po do do ajo thot një televizor të ri thot, t'ia marrësh t'ia çosh te shtëpia. Po ti thot aty, nuk ke një grua ti. Thot, që e ka emrin Ermelinda që ashtu ob, ai i njihte të gjithë ishte kërcënimi që po i bënte me mm. kështu. Po ti thoshe nuk ke dy fëmijë thoshe, mm. ëh, njërin klas 7, njërin klas 6. Që ashtu nuk do ti thoshe të marrësh një kasetofon për ata çunat thoshe. Vajza jote i thoshe atij, sapo ka marr patentën apo jo? I thoshe. Ja një kasetofon makine thoshe. Për vajzën tënde. Kërcënonte me lezet. Ja vëm, ja vëm ne. Një ashtu. Po, e panë ata ngelën që të gjithë, tek vetë. Ai një dhe një dhe familje të dinë fëmijët, emrat e grave të gjitha. Edhe pastaj u tha që unë jam Pablo Escobar, kam sy kudo. Mm. Kam sy kudo një ditë. Do jem presidenti i Republikës Kolumbisë. Eh. Do tri. Edhe i thanë ata, Deha la pasar. Le të kalojë. Dhe ai s'u bë president me letra, por realisht ah. kontrollin e kishte ai në të gjithë vendin. Kishte një periudhë kur uh, ishin në luftë kartelet. Mm. Sa kartelet plasin luftë midis kartelit Medellin dhe kartelit Cali, që u krijua më vonë. Ku ky vinte një bombë në ditë. Po. Një bombë në ditë për rreth një vit rresht. Wow. Po, shpërthime, tritoli, gjëra kështu. Një bombë në ditë. Terror. Terror, ai kishte më shumë para sesa të gjithë pasanikët e Kolumbisë bashkë. Por nuk ishte pasanik, thoshte. Unë jam një varfër me lek. Sepse këtë bën që ai kishte ardhur nga zero, nga hmm. nga shtresat e ulta. Dhe në Kolumbinë e atyre viteve ishte e pamundur ajo që quhet sot uh, mobilitet social. uh, që thotë që që mund të vish nga nga nga shtresat e varfra dhe të bëhesh i pasur, ishte pothuajse zero në atë kohë. Ti lindje i varfër dhe vdisje i varfër. Lindje i pasur dhe vdisje i pasur, këto ishin gjërat. Ky përfaqësonte një shembull uh, të jashtëzakonshëm. Po, me gjak dhunë edhe edhe krime sigurisht. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit. Ju mund të kërkoni muzikën Olta 0692070222 është numri i telefonit.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 Në Club FM. Në Club FM e i dëgjoj. Në Club FM. Në Club FM. Ëm, dy gjëra do bëjmë tani, anagramën për ditën e sotme 1. Po. Dhe një pyetje nga aktualiteti 2. Mirë. Okej. Okay. Okej. Okay. Atëherë nisim me anagramën për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Jepi. Mm. Kështu, uh, Olta, ti je bërë mama, ndoshta ke dëgjuar këtë? Po. Fej mami hot. Urdhëro? Jo, në rrugë të pashkelura. Okej, okay, sorry. Atëhere. F E J M A M I H H si hëna O T. Fej mami hot. Shumë e ngatërruar. Shumë e ngatërruar që nga. Fej, fej, F E J M A M I H O T. Kjo është për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Sot në mëngjes Është e premte. Fundjava është pranë, koha është e mirë. Në darkë ka një ndeshje të rëndësishme të kombëtares. Ti po dëgjon radio në mëngjes, ndërsa je në punë, dielli shkëlqen, gjërat janë do thoshin Dandy, Dandy Dandy. Shtruar për së mbari. Fej mami hot anagrama nëse i shton edhe fitoren e një ore nga Premium Watches. Kujdes pastaj, se gjithçka mund të ndodhë. Kishte një bisedë shumë interesante ku ai tregonte për fazat e jetës. Dhe çfarë mm -hmm. thoshte? Thoshte për shembull kur je uh, në të 20-tat, pra midis moshës 20 vjeç dhe dhe 30 vjeç. Siç jemi ne. Duhet të gabosh, po, unë jam 24 për vete, po, uh, duhet të gabosh. Dhe duhet të provosh gjëra. se çfarë mund të bësh në jetë. Ëm um, nga mosha 30 vjeç deri në 40 vjeç e thoshte edhe këtë për shembull, që nga 20 deri në 30 vjeç është mirë të mos punosh për një kompani të madhe, gjigante. Mm. Është mirë të punosh për një kompani të vogël. Mm -hmm. Sepse në kompaninë e madhe gjigante, ti je vetëm një një mm. një pjesë e vogël e një sistemi shumë të madh. Një grimcë. Je një grimcë, ke një proces të vogël pune që e bën ti, kompania është e madhe, është e suksesshme, por ti nuk e shikon dot. Po. Pikturën, sepse je brenda në pikturë. Kur je në një kompani në një grup të vogël, ti e njeh për shembull edhe themeluesin e kompanisë. Mm. Ë e, e kupton pasionin, është e rëndësishme thoshte kur je 20 vjeç deri 30 vjeç, të kuptosh pasionin e të bërit të gjërave. Të jesh pranë me ata që të drejtojnë. Mos jesh kështu, hy hy hy në atë zinxhirin. Andej nga fundi ta shikosh shefin apo shefen e madhe një herë në javë, kështu të qëllosh me atë. Duhet të jesh në zemër të gjërave, të kuptosh se si ndodh nga fillimi deri në fund e gjithë puna. E po. gjithë puna. Prandaj duhet të jesh në një vend të vogël, është shumë mirë thoshte. Kur je 30 vjeç deri në 40 vjeç, është e rëndësishme thoshte që të jesh në një kompani të madhe. fillosh kuptosh procesin tënd se ku ti je në i vendosur në të gjithën këtë. E çfarë bën ti mirë? Kur je 40 deri në 50 vjeç, mos provo gjëra të reja. Hmm. Atëherë tani duhet ta kesh gjetur, duhet ta kesh gjetur, po flasim në biznes, po, po. se çfarë ti bën mirë. Hmm. E zëmë ti bën mirë radio. Po. Mos tento televizion apo ku di unë tani diçka po. tjetër kur je 40 deri në 50 vjeç. Bëj mhm. atë që ti bën mirë. Mhm. Se nuk është më koha për të lëvizur për të provuar gjëra të reja. Kjo është 20 deri në 30 vjeç. Dhe gjëja që duhet bësh nga 50 deri në 60 vjeç është punosh me të rinjtë. Ah. Se të rinjtë kanë pasionin, kanë vullnetin, kanë dëshirën, motivimin. Edhe ata të japin energji, po dhe ti ke se ç't'u japësh. Mm -hmm. Se tani ti je 50 vjeç. Ti ke eksperiencën, po, ata të japin energji. Ti i mëson, tani ti je mentori. Nëse kur ishe 20 vjeç të duhet punosh me dikë që të mësosh nga ai, tani ti duhet të japësh mbrapsht tek ta të rinjtë dhe, dhe të përfitosh energji nga ata. Dhe kur je 60 vjeç thoshte, nxihu në diell. Oh, shijo pushimet. Shijo jetën. Tani është tepër vonë për të bërë ndonjë gjë. Prish lekët që ke fituar. Prish lekët që ke fituar. Po, Prandaj, 20 deri në 30 vjeç, puno për një kompani të vogël. Mm. Puno me njerëz ku të jeni një grup të vogël që të mësosh. 30 deri në 40 vjeç, për një kompani më të madhe, zgjero njohuritë 40 deri në 50 vjeç, mos lëviz më, tani duhet ta kesh gjetur atë gjë ku ti je i mirë, atë gjë që ti di ta bësh mirë. Edhe 50 deri në 60 vjeç jep mbrapsht për të rinjtë, mëso të tjerët, ngri këta, jep nga eksperienca, nga përvoja jote. 60 vjeç e mbrapa pastaj. Muaj mjaltit. Shijoje. Po çfarë? Po, Shijo. Ej, uh, kanë kërkuar një këngë nga Scooter që Oltam ka kërkuar që ta vendosim para se të vendosim. Albana. Këngën e Scooterit do të bëj një pyetje nga aktualiteti. Meqë kriza e refugjatëve është diçka prezente, jo po të shikosh faqet e para të shtypit shqiptar, Faqet e para të gazetave shqiptare kriza e refugjatëve nuk ekziston. Meqë ra fjala dje i gjithë shtypi botëror mm -hmm. kishte në faqet e para mm -hmm. atë mbytjen e fëmijës kurd në Turqi. Asnjë nga gazetat shqiptare s'e kishte. Mm -hmm. Asnjë. Se ne jetojmë në një kafaz mendor që i kemi krijuar vetes. Po të shikosh shtypin shqiptar, shtypi shqiptar nuk mund të ketë Parashqevi Simakun, Lleshi lekën, apo ku di unë se çfarë nga. Po, ato halle kemi. Ato shumë, Nexhmije Hoxhën mund edhe ta gjeni, apo. Simon Stefanin, a ku di unë dikë. Po, dikë nga këta. Ilir Meta mund, Edi Rama sigurisht. Por por por jo. Hmm. Jo, asgjë nga nga shiko shtypin botëror, mbarë botëror. Spanjë, Australi, Zvicër, Kanada, Argjentinë, Kinë. Gjermani, Itali, Algjeri, ku di unë, gjej një gazetë botërore dhe po nuk pati krizën e refugjatëve, atë mbytjen e atij fëmijës në Turqi mm. në faqen e parë dje, turp më bësh mua. Dhe gjej një gazetë shqiptare që e kishte. Dhe çfarë më bëri përshtypje mua Blendi përtej kësaj, ishte që sa sa e madhe është fuqia e imazhit, fuqia e fotos. Absolute. Ishte vetëm një foto që bëri të lëvizë gjithë bota. Absolut. Shumë interesant. Absolut. Megjithatë nuk e tund dot uh, provincialitetin po. e shtypit shqiptar. Ne jemi në provincën tonë, një kafaz mendor që i kemi mbyllur vetes. Jemi në hallet tona, po. mos na ngasmoni. Okej, okay, mirë. Ë, uh, atëherë pyetja është kjo. Meqë ne jemi në hallet tona, Kosova, jo dhe aq në të vetat, ka pranuar që të marrë refugjatë. Të pranojë edhe Kosova refugjatët e luftës. Po, duhet ta duhet ta provosh po. një në kurriz që të ndihmosh të tjerët si duhet. Bravo, qoftë. Ulpiana kishte, po shkoj tek Ulpiana Lama që kishte kishte vendosur një një status në lidhje me atë. Po është lajm tani, më pyetja është sa refugjatë ka vendosur, ka shpallur qeveria e Kosovës dje që t'i marrë Kosova. Hmm. T'i t'i ndihmojnë ata e t'i strehojnë ata për një periudhë kohe. 069 20 70 222 kjo është nga Scooter quhet 4AM 069 20 70 222 sa refugjatë pra Coming up easy. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Paolo Nutini në Radion Klab FM. West Coast në mëngjes në Klab FM në 100.4 Mirëmëngjesi të gjithëve 8 e 12 minuta në këto momente miq të dashur ju përshëndesim Jam unë Blendi këtu bashkë me Adin Mirëmëngjes të gjithëve Mirëmëngjesi Olta Mirëmëngjesi mm. Mirëmëngjesi dhe sot Nga ne të tre të bëftë mirë Ah. Oh. Oh. Më shkoi në zemër, e thonë disa. Wow. Po nuk është shprehja ime. Nuk është as e duhura. Më duket kështu sikur diçka e gabuar ndodh në organizëm, nëse shkon direkt në zemër. Po. Larg qoftë. Ehm, um, miq. Kemi një anagram sot, është Fej Mami Hot. F E J M A M I H O T Fej Mami Hot. Adi, si ndihesh? Kjo është për një orë nga Mishtan tek eh, ai ndihet Babi Hot. E gjete. Babi Hot. E gjete Adi. E gjete Adi. Ja, Fej Mami Hot. Fej Mami Hot. Është e ngatërruar pak. Por uh, jam i sigurt dikush do ta zbërthejë, do të fitojë një orë nga Primi Muachis në 0692070222. Mhm. Mm Sa mm -hmm. refugjatë ka vendosur që të marrë Kosova? E shpallur nga qeveria e Kosovës? 3000. 3000 është e saktë. Ka thënë Ori e para 609 ti mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Kosova për gjestin. Ju lumtë. Mm. mm. Bravo vëllezër. Bravo, bravo. Edhe motra. Edhe motra sigurisht. Në fakt motra jonë Jahjaga propozoi këtë gjë. Oh, vërtet. Mhm. Mm Drejt. Po shikoja në në mediat, në rrjetet sociale, gjithashtu se Erion Veliaj pa po. paska thënë s'u nuk më intereson i kujt është. Kush? Do prishet një restorant. Oh. Me emrin Pulbardha. Aha. E qartë. Që mediat po raportojnë qenkësh i Xhoana Nanos. Po, kështu është. Gruas uh, bashkëshortes së ish-kryeministrit Fatos Nano. Dhe është Pyetja është ku është? Aha, okay. Ku është? Sepse ndodhet në ambiente ku nuk duhet të jetë. Nuk duhet të ishte. Mm -hmm. Me sa duket. Unë unë s'e dija që ekziston, me thënë të drejtën. Po, nuk kam kalo. nuk kam qenë, nuk kam. Ma bie rruga, kaloj aty, e, por nuk kam ngrënë asnjëherë. Edhe unë kaloj ndonjëherë atje, por unë e dija që aty është treg makinash, nuk e po Nuk e dija. Ishte dhe tregu po. S'e kisha vënë re, nuk e kisha vënë re, thjesht nga rrëmuja që ka. Ignoranca ime. Po ka mundësi nga rrëmuja, se aty gjithmonë është rrëmujë. Nuk di nga se të ruhesh. Nuk di nga se të ruhesh. Po, plus unë kam kaluar gjithmonë me mjet atje. Përpara me makinë dhe nuk është se kam parë. Por ky, uh, se shikoj që njerëz e kanë uh, e kanë postuar edhe në në rrjetet sociale. Duke komentuar pozitivisht një veprim kështu që Ëh, se këtu ka shtet. E. Domethënë që, ok, s'është kjo puna e pandëshkueshmërisë apo që ligji nuk është i barabartë për të gjithë. Se nëse ti je në pushtet, nuk të prekin. Ose ke njerëz e po. lidhje etj etj etj, nuk të prekin këto. Por pyetja është ku është pra? Ku është ky restorant që Nga sa duket, unë di shumë pak mbi këtë historinë, do do të do të shpërngulet që atje. Restoranti mund të vazhdojë në ambiente të reja, pse jo? Po po. Se ofron menura të mira, e njerëzit e kanë qejf edhe kuzhinieri apo transferohet diku. Shërbimi është i i cilësisë lartë, pse jo? Diku tjetër. Ehm, um, kështu që ku është pra? Ky restorant që do prishet, është një pyetje për ju. Sot në mëngjes në 069 20 70 222, Pulbardha quhet. Bardha. Pula e bardhë. Apo jo. Po, po ta ndash, ashtu është po. Mine, mine. Nuk e harroj kurrë atë, se e kam parë nja 300 a 400 herë. Në shumë burga me Nimon, peshku Nimo, Finding Nemo, në kërkim të Nimos, a Nemos, siç i thonë në... Nemos. Nemos, ne kështu. Po e, unë e kam parë Nimon, uh, para nja ndoshta 8-9 vjetësh. Kur kishte dalë atëherë? Ellen eh, Ellen DeGeneres bën eh, zërin e Dorit në versionin uh, origjinal. Albert Brooks, aktor shumë i mirë bën babain e Nimos. Edhe këta kërkojnë Nimon. Pastaj kur u bëra me fëmijë, nja 2-3 vjet më parë, Briani ra në dashuri me hmm. Finding Nemo. Ai i do gjitha filmat. Njëherë McQueen-i, njëherë Nemo ne këto, po kur i shikojmë, i shikojmë kështu, mund të shikojmë 50 uh, herë në muaj. Po sigurisht. Përditë, po nja dy herë, ca ditë i shikojmë dy herë në ditë? Ato i di të gjitha, po është skena e pulbardhave, dhe ata e kanë bërë shumë bukur. Pulbardhat janë zogj që gjithmonë kërkojnë, të kapin ndonjë gjë. Në plazhe, në gjëra kështu, sapo panë ty bukën vijnë gjitha. Dhe pulbardhat bëjnë mine, mine, që do të thonë e imja, e imja, e imja. Në atë E kanë uh, zgjidhje shumë shumë e këndshme. Por vjen meqë ra fjala për ata prindër që e shohin Nimon, vjen uh, në 2016-ën shumë shpejt tani, nga fillimi i vitit kam përshtypjen vjen vazhdimi i historisë, Finding mm. Dory. Oh. Se humbet edhe Dori, Dori harraqja, peshku harraq, mm -hmm. që luan Ellen. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë. Mirë. 8 e 25 minuta në këto momente. Ding ding ding ding ding. Pothuajse iku gjysma e emisionit për sot. Pothuajse iku. Bëhemi gati për pastrim, sot ka pastrim po, po. të përgjithshëm. Unë dhe Olta do dalim. Dhe Adi do dalim për të pastruar. ambientet këtu përreth. Do dalim se s'bën. Do mbushim ca thasë. Edhe i vendosim te koshat. Dhe pastaj do vijnë punonjësit e bashkisë, t'i marrin dhe t'i çojnë në vendin e, po, duhur. Le t'i marrin, le t'i çojnë në në në vendin ku të duan. Po. Si quhet. Urdhëro? Landfilli i Sharrës. Landfilli. A vashti me këto landfillet? Apo s'quhet kështu? Kështu më duket. Dumping grounds quhet. Ne plerat. Të si thonë në Korçë. Ne Korçë. Hanin apo s'hanin derrat plera. O, bo, bo. I kishin lëshuar atje. Edhe pyes uh, njërin që i kullon se ishte bariu i derrave. I kishte njëri, ta, ishte... I punësuar. Po, një djalosh rom, që i ruante. Mm -hmm. Ishin një 23 derra. O, të keqe. E thash, po, çar, për çar këta derra? Tha këta janë tha për uh, për sallam. Ah. Po, e domethënë ai zoti që i kishte, ua shiste kompanive hmm. lokale atje po. të sallamit që bëjnë uh, salçiçe, kremviçe, ku di unë se çfarë nga këto. Ah, s'ngopeshin derrat atje me plera aty oh. Ah. Haj, haj, haj, haj Dhe unë uh, atje e ndjeva kur e kafshoj atë kremviçen ah. Ups Aha, si qenka puna Pra ato plera nga njeriu dilnin prap te njeriu ktheheshin Po, po Si qenka puna O, oh, oh, Adi, s'ishte nevoja ta, ta po. tregoje rrethin, ashtu quhet cikli Olta. Cikli tamam. Meqenëse fjala cikli, cikli Olta është Ty ta ke mësuar, mami të ka marrë ka ulur një ditë Po sigurisht, sigurisht. Dëgjo të keqen mami. Kaloj tashmë. Paradoksi më i madh është që un kam parë një video njëherë si bëheshin këto gjërat që ne sapo ia përmendëm emrin. Ëh. Uh -huh. Jam tmerru kur e kam pa se ku prodhoheshin dhe si bëheshin, por jo, jo. nga ana tjetër, un prap vazhdoj t'i ha, i kam shumë qejf. Edhe un i ha. Çuditërisht. Po, njeriu atë do të keqen. Po, po si shpjegohet? Parti se si bëhet uh... ato erëzat aty brenda. Aq të shih. Mos shko trim tha po prap trimi. Ëh. Iku. Kemi një zë miq të dashur. E kemi. Një zë të përgjumur për ditën e sotme. Të shohim. Të shohim se si do të ndodhi, a do ta gjejmë dot se kujt i përket? Do ta gjejmë pse jo. Ish. Inshallah. Wow. Mirë do ishte. Fololla. Ec ngopja me diskur. Eh, me diskur për seksin. Çfarë është kjo mo lale? Ku e ke gjetur këtë? Me atë ça thot ai? Është një debat që është bërë mbi. Mhm. Mm mbi seksin. Doni ta dëgjoni edhe një herë. Po, po jo, patjetër, patjetër. Tani vetëm për të kuptuar ndoshta ndonjë nuancë të zërit, ë uh, Mbi këtë zotëri që thot diskur. Diskur. Një diskur. Se po na duhet një diskur i hapur publik. Uh -huh. Po si ndodh, mblidhemi të gjithë te sheshi Skënderbej për shembull? Dhe flasim. Pasi pasi të bëhet sheshi i ri, se tash s'ke po. ku mblidhesh atje. Ë, uh, por uh, apo apo te Nën Tereza, meqë jemi kshu, edhe bëjmë një diskur. Mm. Po unë vdes për fjalën diskur. Ë. Se mund të ishte fjala bisedë, po e ç'e do fjalën bisedë. Është tepër shqip. Personazhi është një njeri shumë i nderuar në fakt. Jam jam i sigurt. Po është një diskur i madh. Mm. Kur ne flasim për seksin. Adi, thuaj një gjë për seksin. Jepi. I mirë. Ta dëgjojmë edhe një herë këtë diskur. Unë kam unë kam thënë vetë kur bëra atë e mbaj mend reklamën ka qenë për Vodafone-in. Unë për këtë e kisha në fakt. Mm. Diskurin e madh të seksit. Jo, një gjë e mirë. Po. Kështu që Jam pro, jam pro seksit në përgjithësi. E dëgjojmë, e dëgjojmë. Të gjithë si klub jemi pro. Po. Nuk ka në këtë shoqëri akoma një diskur serioz, të hapur edhe të paturpëruar për seksin. Mm. Ndihmo Adi, apo s'ndihmon dot. Nuk e kam ndryshuar shumë shumë okay. zërin siç kam bërë me të tjerat. Ndihmove shumë Adi. Faleminderit. Nuk e kam ndryshuar shumë, po prapë s'po e gjem dot se. S'po e gjem dot. Mm, vështirë është për ta gjetur. S'na e dha si ndihmë, ha? Akoma s'ka një diskur më ish dashur. Po jap një ndihmë dëgjuesve, ata e njohin e njohin shumë shumë mirë këtë personazh, edhe si figurë, edhe si Dhe si zë. E njohin me figurë dhe me zë. Edhe me audio, edhe me video. Okej, okay, mirë. E lëmë me kaq. E lëmë me kaq. Pak më pas japim ndihmë. 069 20 70 222 nëse dalloni dot. 069 20 70 222 dhe do fitoni një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Shumë mirë. Është mes të tjerave dhe kontroll veshësh, meqë ra fjala. Po. Why not? Mund të jetë. Uh, e dëgjojmë edhe një herë të fundit. Un kam një quiz me seri që e kam e kam gati. Tash të po- kishe një ide për zërin. Jo, jo, nuk dua. Nuk ka në këtë shoqëri akoma një diskur serioz të hapur edhe të paturpëruar për seksin. Mm. Them që të flasim për këtë. Po. Atëherë. Atëherë. Kuizi me seri tani me sigël nëse mundemi. E kemi nga shenjat. Shenjat e horo në quizin me seri. Nëse e ke ditëlindjen me 25 gusht, shenja jote është cila? 8:32 minuta. Sot muzikën e zgjidhni ju nga Beth. Do të vijë Don't Worry Child. Është remixi. Don't You Worry Child. Tani Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Çfarë tregon forma e hundës për një person? Hundë e drejtë, hundë e ngushtë dhe e drejtë klasike zbulon një person të frymëzuar, por edhe shumë funksional, i cili ka aftësi organizative, Këta janë njerëz që në kohën e krizës janë të mirë për t'u patur afër. Personat me hundë të ashtuquajtur greke nuk i kap paniku dhe mendojnë me logjikë. Në punë ata janë shumë produktivë. Hundë e gjerë, kanë personat për të cilët thuhet se kanë aftësi udhëheqjeje. Hunda e tillë tregon një personalitet të fortë, por jo temperament. Njerëzit me hundë të gjerë janë të moderuar, nuk nxitohen në marrjen e vendimeve dhe kanë aftësi të forta për të ndikuar tek të tjerët. Organizatorët efektivë dinë edhe të frymëzojnë të tjerët për të vepruar. Hundë e shtypur. Kjo formë e hundës që është e ngritur pak dhe zbulon llojin e personit optimist. Zakonisht bëhet fjalë për njerëzit që kujdesen për familjen dhe miqtë, e duan të marrin shumë dashuri. Njerëzit me këtë formë të hundës janë plot entuziazëm dhe dashuri për të eksperimentuar. Ata janë të hapur për aventura intime, por mund të jenë edhe besnikë. Hundë e lakuar. Njerëzit të cilët kanë një hundë të lakuar pak në rënie si një sqep shqiponje, zakonisht hartojnë mënyrën e tyre të jetës dhe nuk ndjekin të tjerët. Ata nuk duan miratimin e të tjerëve dhe kanë prirje të jenë të pabindur. Njerëz të tillë nuk ju intereson çfarë thonë të tjerët rreth tyre dhe i përmbahen besimeve të tyre. Ata janë të lumtur kur janë duke punuar në realizimin e objektivave të tyre. Hundë mishtore. Në rrënjë është e ngushtë, por në të gjithë gjatësinë është e zgjeruar. Njerëz që kanë këtë lloj hunde mendojnë shpejt dhe veprojnë shpejt në të njëjtën kohë. Njerëzit me hundë mishtore janë shumë të zgjuar dhe reagojnë shpejt, ndonjëherë shumë shpejt. Kjo ndonjëherë i bën dhe agresivë. Besohet se njerëz të tillë kanë tendencë të jenë partnerë të dashur dhe besnikë. This is Club FM 100.4. I përket klubit të Tiranës, stadiumi, mhm, edhe bashkisë, klubit të futbollit të Tiranës, dhe ambientet e saj janë uh, kanë si thua destinacion për t'qenë ambiente sportive. Dun dun. Mhm. Mm tam tam tam. Kështu që e kanë kanë pasur edhe një lloj proteste, ë uh, tifozët e Tiranës për të për të liruar këto ambiente nga gjithë gjërat që nuk kanë lidhje me klubin e me sportin. E po thoshin ca prej tyre të gëzuar, fanatiksat bardheblu. Më në fund po thoshin, më në fund. Okej. Okay. Një pyetje tjetër nga aktualiteti e kam tani. Kjo është Kjo është diçka që ka bërë bujë, se ka nxjerrë edhe një deklarata e kundërdeklarata. Ka patur disa shkëmbime në lidhje me këtë. Mm, tiri tim. Atëherë, gati? Gati. Pyetja është kjo, Olta. Po. Ti do ta kesh dëgjuar. Po, besoj. Ehm. Um, Sipas mediave. Mhm. Mm Ilir Meta, kryetari i Kuvendit, po, dyshohet se ka përfituar miliona euro rryshfet nga kompania e një miku të tij që mblidhte borxhet e CEZ-it. miku të tij. Po mirë, miku ia ka dhënë. Po pra, mund mos jenë Dhuratë. rryshfet, mund të jenë Po, dhuratë, mund të jenë dhuratë, po. pra. Miku, siç thotë edhe italiani, ë Cerca un amico e un tesoro troverai. Mhm. Mm Ata e gjetën te Lesi, po. por uh, Po mirë, siç të jap unë një herë në lek të vogël kështu. Pyetja është, pyetja është uh, kush e ka përhapur këtë lajm? Ëm. Um. Të parët. Mhm. Mm Fej, mami hot Shkëlqyeshëm Ndërkohë e kanë gjetur se kush është Cila është shenja Virgjëresha Virgjëresha, pra, virgjëresha E ka gjetur jetëgjati Një nëntë tre për numrin Fiton dy bileta për në Cineplex Mirë Në një pyetje të dytë nga Zodiaku Mund të thosha Cila është shenja E cila nuk i pëlqen pelerinat e kuqe Ah Sa qethesh ti Olta? Unë nuk qethem fare. Nuk qethet fare Olta. Qethem vetë. Me brisk, kështu mak tresh. Tak, pa pa pa. Me brisk jo, por kam një palë gërshër që mm. dikur që e kam batall. Përdoreshin për delet. Ai shkurton t'i rregullon ato fijet dhe gjërat e kësaj siç bëni juve? Ëm, um, shkoni juve, shkoni tek parukieria. Një herë në kaq. Edhe lini, edhe lini lesht në kuptimin e vërtetë të fjalës. Atje. Po i lëm. Mm. Të gjitha ti i lëm. Po pra. Nëse, po duhet, duhet njëherë në kaq duhet. Jam kurioz a lën njerëzit bakshish tek berberët tek uh, tek këto lloj gjërash, domethënë kështu. Unë te kamarierët lë gjithmonë bakshish. Kamarierët po. po. Pa kamarierët janë kalon kollaj, 200 lekë, 300 lekë, 400 po. lekë. Mund t'i lësh po. Po sidomos kur më sjellin kuponin, unë lë. Ata që më sjellin kuponin, Se kështu nuk kam nevojë që të zihem me ta. Mm. Megjithëse dje shkova në një vend të s'të jepnin kupon. S'kisha, mm. s'kam kasë më tha, mo. E kam batall. S'kam kasë. S'kishte kasë. Mua nuk e di pse po më pyesin. Çfarë t'i bëj? Ika me vrap, i mora ato gjëra tash, po mendoja histori. Tash po më doli ndonjë tatimor kështu rrugës, do i them më. Jam punëtor, i them, jam punëtor. Po i transportoj. Jo. Po ja çe oltës, aty do e marr po kuponin tatimor. Po çfarë ke ti në këtë rast ke bërë porosin, e ke pirë atë lëngun ose kafe në fund fare. Kishte kishte fruta perime, kështu. Fruta perime, kështu po. Ah, okej. Gjëra kështu zarzavate. Aty po. Mora do kisha dy qese plot kështu, edhe s'kam kasë, më thamë, çfarë të bëjmë? Ti duke vrapuar sikur i kishe vjedhur, ëh. Je, po ashtu. Është po nga jo më. E nxitova hapin, le të themi që le të themi që isha me hap të shpejt. Na këtu. Duke parë kështu majtas djathtë. E pikë zez. Eh tani. Po e më mund t'i thuash, po të kesh perime, i thua, i mora në bahçe, o vajzë, kam bahçe. Po të shpun të orzesa? Ashtu, kam bahçe tashi. Po për bahçe. Çfarë bahçe kisha unë, kumbulla qepë dardhë, po, domate. Po, janë fiks të stinës tashi. Mendoj, mendoj që. Cila është shenja që nuk i duron dot pelerinat e kuqe? Demka. Demka. Demka. Bravo. Inida e ka gjetur fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë. Cila është shenja e çunave? Po flasim për Flori, horoskopin. Eh, Flori thotë që 150 lekë merr berberin, por unë jap 200. Bravo Flori. Bravo. Ja. Edhe unë eh, i lë një Ai ka ku do të thotë ka tash 300, po 300 e ka. Si e kam më lirë se ti, edhe të mirë e kam. Shumë mirë, deri Unë të mirë bën sa i të mban dhe me muhabet në këtë rast. Paguan dhe muhabetin. Po. Më shumë mbaj unë atë në muhabet, po. Ehm, um, dëgjoj. Pyetja është, cila është shenja e çunave? Kujdes. Nuk është e vështirë. Në terma horoskopi. Mhm. Mm shenja e çunave. Kujdes. 069 20 70 222 Dy bileta për në Cineplex Për atë që gjen dy bileta për në Cineplex Për filmin e të premtes mbrëma Premierë Shenja e çunave um, Kaq për momentin Me telefon? Me mesazhe. Ah, okay. Po ai s'i gjen kurrë kuizet tona dhe ka inat. Ah. Kjo është ideja. Mirë. Ishte një ishte një ushtar i cili mori mori një letër nga e dashura që i thoshte Martin i dashur, për shkak të distancës midis nesh. Mhm. Mm dhe kohës së gjatë kam vendosur të ndahemi. Më vjen keq të them thotë që të kam tradhtuar dy herë. Kaq pak. Deri tani do ishte më e mirë për të dy ne që të vazhdonim në rrugët tona. Me dashuri, Beta. Po. PS, të lutem thotë ma kthe foton që ke timen. Dhe ky u ndje shumë keq ushtari, me thënë drejtën. Shumë shumë keq. Kështu sikur i kishin shkul zemrën nga krahërori, tradhtuar ajo e lën me një letër, donte dhe foton. Dhe mblodhi të shokët e vet, çfarë fotografish kishin motrash, nënash, ua kërkoi atyre. I mbushi gjitha në një zarf të madh. Ia çoi asaj e i thoshte, "Beti, nuk më kujtohesh se kush je. Mbaj, mbaj fotografinë tënde dhe dhe m'i kthe këto të tjerat." Under the lamp post back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Ed Sheeran me Photograph Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim 9.12 në këto momente unë jam Blendi këtu bashkë me Adin me Olten Mirëmëngjesi Jej, nga java tjetër e mbrapa do të jemi që të gjithë mm. në Club FM në 104. Mhm. Mm mhm. Mm edhe në ekranin e Klan TV-s. Mbas pak kemi edhe Gimin këtu, Gim uh, Baçi, kritiku letrar Agim Baçi do të jetë këtu me ne miku ynë. Do të bëjmë një përmbledhje të librave që kemi lexuar këtë verë, për të cilat kemi folur vazhdimisht bashk të premteve me Gimin. Kështu që e kemi mbas pak atë në klubin e mëngjesit është duke ardhur. Ndërkohë që kam bërë një pyetje. Po i merrnin me radhë shenjat e zodiakut e pyeta cila është shenja e çunave. Kujdes. Ka shumë prej jush që kanë shkruajtur shigjetari. Jeni të pasaktë. Ëm, um, kanë thënë Luani, jeni të pasaktë. Jeni të pasaktë aty. Kujdes, duhet ta mendoni hollë shenja e çunave. Mhm. Mm shenja e çunave. Ah, çunat. 069 20 70 222 069 20 70 222 Pim pim na mori malli për çunat. Tani këtë zërin do ta japësh zërin e përgjumur për sot. Siklet më të madh s'kisha provuar. Pse? Jo, më. Jo. Ja, është siklet. Se s'e gjeta prandaj. Ja, s'e kam gjetur pra. Po mendon. Nuk ka në këtë shoqëri akoma një diskurs serioz të hapur edhe të paturpëruar për seksin. Mhm. Mm Nuk është Fuga, nuk është Basha. Jo, jo. Nuk është as Lulzim Basha. Oh, oh. nuk është as kryetari i PD-s, siç thonë. Kryetari i PD-s, ç'do fliste për seksin kryetari i PD-s. Po, ha, për tani. Po, nuk merret me politikë. Sekretari i PD-s, ë nuk hap tema seksi, kam përshtypjen unë që. Nuk është as uh, profesor Fuga përsëri. Ai ai ai. Robert Aliaj. Robertit i ka ngelur kjo. Po, po. Mm. Se Roberti është që flet për seksin. Po, po, po. Ai Eno Bozdo, po jo më Jetëgjat jo. Kur e keni dëgjuar të flasë? Po, emri i bukur Jetëgjat, më po, po, pëlqen. Shumë i bukur që ja. Mm. Edmond Tupja, mm. Jetëgjat meqë ra fjala është 104 vjeç na shkruan. Vërtet, jo, jo. T'i ndihmojmë pak dëgjuesit. Personazhi i sotëm ka qenë në një emision bashkë me Mond Tupen. me Edmond Tupen. Po s'është uh, Edmond Tupja. Nuk Tupja. No. Nuk është Tupja. Jo. Pingum du du du du. Okej, okay, dëgjojmë një herë të fundit herë. Mundoni shumë gjithsesi. Mm. Nuk ka në këtë shoqëri akoma një diskur serioz të hapur edhe të paturpëruar për seksin. Okej. Okay. Okej. Okay. 0-6-9-27-22-2 për atë që e gjen 0-6-9-27-22-2 Ka 15 minuta që ka nisur aksioni Ku janë? Ku janë? Për pastrimin nëpër lagje Nëpër lagje? Nëpër lagje Janë hedhur fotot e para? Apo jo? Nuk e kam, nuk e kam kontrolluar Se jam duke pastruar këtu tek tek studio jonë Po merrem me këto Mo sapo lava këtë xhamin, mm. po siç e bëre. Ten. Um, ndërkohë, po lexoja, sot mëngjes, që Rudina Xhunga nuk do të bëjë emisionin e saj. Hmm. Shqip. Po mirë. Nuk e di. Po si, pse? Në Tekanabeli, po e... Dikush e kishte bërë share Ndoshta do të bëj diçka tjetër. Kishte nga ata që thoshin e kanë hequr sepse burri i saj kritikon. E po si po si. Tani në këto llafe janë gjitha spekulime. Këto s'është mirë t'i dëgjosh fare. Po pra, më mirë jo. Më mirë jo. Lexo fare. Njerëz janë poshtër, lexosh sa komente janë. Të kishin fare. E di e di se çfarë thonë edhe po për ne të dy aman. Për ne të dy. Çfarë thonë? Olta do të fillojë palestrën, Olta. Yes. Jo se të duhet, se natyra të ka bekuar, megjithatë. Po ma ofrojmë. Për juve, që të gjithë duhet ta merrni vesh, është hapur një palestër e re, është në është pranë bulevardit Zogu i Parë, mbrapa Veve Center, në qendër pra, ë uh, mm -hmm. quhet City Fitness Club. City Fitness Club uh, mund ta gjeni edhe në në Facebook nëse kërkoni City Fitness Club apo city.fitness.club është në Instagram. Instagram. Që shikoni ca fotografi nga i kanë shumë të mira. Ë uh, veglat që përdorin atje. Kan uh, veglat Life Max. Pastaj mund të bëni ato kurset uh, me me kangu jumping. Janë ca susta gjigande që vihen poshtë këmbëve dhe kërcen si kangur, por është një është një E para është këto është fun pafund, të duket vetja fëmijë, por të bën jashtëzakonisht mirë për uh, për muskujt, sidomos gocat i kanë fiksim. Hmm. Këto të të këmbëve. Po mos i duhet. Të pasmet e të tjera të tjera. Kështu që ëm um, kanë veshjet nga Body Engineer, ushqimet uh, nga Biotech USA. që i ofrojnë në atë palestër dhe më e bukur është kjo. Ne do t'japim nga e hëna e mbrapa. Mm -hmm. Abonime një mujore që ju të shkoni ta shikoni vetë këtë palestër, palestër ultramoderne në rrugën Urani Pano dhe e mira është kjo. Abonimi vjetor është 2000 uh, 24000 lekë. Për gjithë vitin. 24000 lekë për të gjithë vitin dhe mund ta paguani me 3 këste. nga 8000 lekë secilin. Kështu që një herë në 4 muaj paguan 8000 lekë. Po dhe shkon atje, 2000 lekë në muaj nuk të rëndon shumë. Është shkëlqyshëm. Unë mendoj që është është ndoshta çmimi më i lirë që kam dëgjuar për një palestër që është fringo fringo fringo e re. E të mendosh që është në qendër të Tiranës. Është mu në qendër të Tiranës. Tek Veve Center atje. Mm. City Fitness Club quhet. Disa nga ato tituj, domethënë për kënaqësinë tonë, janë bërë goxha të, të, të ndjekura këtë verë, domethënë, kam parasysh për shembull Kunderën, ose... Uh, Murakamin Murakami ka qenë po, Kundera Murakamin. Hajnrih Bël ka pasur nëse një natë dimri një udhëtar i Italo Calvinos. Shumë libri. Lexuesi, lexuesi. Po, mm. Hajnrih Bëli me portret grupi me një zonjë që ka qenë nga librat më të ndjekur gjatë kësaj vere, domethënë. Si ka, nuk e di se si kanë ecur këta libra, po portret grupi me një zonjë është një kryevepër e e Bëlit është domethënë nga ana stilistike besoj se ka qenë një nga librat më më të veçantë, mm. domethënë, mm. por ë e kam patur për shembull personalisht e kam patur të vështirë të lexosh në të njëjtën kohë, se i lexova edhe rresht 3 3 Kunderën, Murakamin dhe dhe Hajnrih Bëlin. Mhm. Mm Dhe fakt nuk ishte e lehtë të, të, të kaloja nga një libër ke libri tjetër sepse do t'i do t'i përmbaja ato përjetimet, por është si të hash tre dreka rresht për shembull. Të tre kaq fantastikë domethënë, kaq të ndryshëm dhe merrja gjëra domethënë të cilat vërtet siç si, si mund të them për Pavdekësinë e Kunderës që E them me, me plot gojën që nuk është libër, është vepër, domethënë. Mm. Një nga ato librat më të sigurt që të të, të shtang me atë sigurinë vetë që ka ai autor. Është edhe një libër që e di sa kam marrë unë tek tek Milan Kundera për shembull tek Pavdekësia në fakt vetë. Që nëse i thua dikujt merre dhe lexoje këtë libër, je shumë konfident se ndonjëherë më ndodh për shembull që mua më pëlqen shumë një libër. E kam miqtë e mi që ua sugjeroj, po them, "Ok, po Varet se si do ta si do ta lexojë ai tjetri. Se mund të jenë kështu, kurse me këtë ke garancinë që që libri do të godasi. Do është është aq i mirë, aq i fuqishëm si libër, saqë nuk nuk do të ta jap edhe dëgjoj lexo apo s'më pëlqeu. Ba, ba, bashkarisht në faqen mbi libra kemi në inbox që na mm. çojnë kërkesa që ça libër të lexoj dhe normalisht që po s'i more disa të dhëna, nëse ça moshe ka, ça ka lexuar, ça s'ka oh. lexuar, nuk mund të sugjerosh, domethënë sepse është nuk është E Nuk është para, ashtu, po. siç thonë latinët, shijet dhe ngjyrat nuk diskutohen, domethënë, kështu që nuk mund të mendosh që shijet e tua janë ë janë automatikisht ë, shijet edhe atij që atij lexuesit që do ta do ta rrok atë, por ë besoj se me disa të dhëna mund të sugjerosh dhe Kundera, sidomos Pavdekësia, ë nuk besoj që është një libër që mund ta lexojë kushdo si si libër të parë. Duhet të vijë nga një nga një lexim i madh libër, për shembull. Po mos ketë lexuar do t'i sugjeroja ë Lehtësia e papërballueshme e qenies ose ose Mosdija nga Kundera për të po. shkuar te Pavdekësia. Pastaj kur vim te Murakami, është ky është një nga ato autorët jo thjesht se ka 640 faqe, por është nga ato autorë që duhet të kesh qetësinë për ta. Ë Besoj se sepse sapo e ke mbaruar dhe vetë domethënë gjatë kohës që flisnim dhe ajo koncepti i pusit për të kuptuar bot, fundin e botës, aty ku qielli zvogëlohet në maksimum. Ëh. Mm -hmm. Dhe ti mund mundesh të kuptosh se çfarë kur e ke pasur qiellin gjithë tëndin me sytë e tu dhe kur të është ngushtuar kaq shumë. Çfarë çfarë na ndodh kur kemi mundësi të shohim shumë pak, kur mundësitë tona janë ngushtuar. Mm -hmm. Kur ne nuk kemi asnjë shans tjetër. Cila është rrugëzgjidhja? Do do do dalim, do ridalim, pusi është brenda nesh, nuk është jashtë nesh. Mm. Domethënë mm. pusi është na ndodh neve brenda vetes. Është aty kur biem në fundin e gjërave dhe kur shikojmë shumë pak. Kur kemi humbur optimizmin tonë. Ai qiell sa shumë duket nga fundi i pusit. Pusi është vetëm pesimizëm. Po. Pusi është është figura më e përbashkët me pesimizmin, domethënë ku ke përfunduar atje dhe ku mendon sistemi nën po flet si në fund të pusit, mm. ke rënë në fund të pusit. Mm. Ë Toru Okada quhet personazhi. Dhe në fakt është është është paralele e, e rënies momentit shpirtëror, ëh? është fundi gati gati gati, domethënë ti thua që nuk ke zgjidhje tjetër. Është metaforik, dhe me, metaforë e jashtëzakonshme sepse ça ndodhi, pasi ky ngjoi historinë e një njeriu i cili kishte qenë fund pusit në fund e gati gati për të vdekur dhe ishte ringritur, ai personazhi tentoi ta shkonte ta ta përjetonte atë atë atë ndjesi po. Atë ndjesi. Sepse vjen koloneli që ia tregon historinë e luftës në Mançuri ku ky ka qenë në fund pusit dhe ka mbijetuar dhe ky pastaj shkon thotë ta provoj dhe unë se çfarë do të thotë të jesh në fund pusit. Edhe për një lloj qetësie kërkon ta. Ama ë vajza e vogël erdhi dhe e gjeti. Mm. Ajo të cilën e rindërtoi, siç siç siç ishte shoku i vet që e nxori nga pusi mm -hmm. dhe që e kishte, domethënë Mej. Edhe edhe kjo vjen Mej. Mm. Domthonë duhet kur jemi në fund të pusit. Duhet dikush, duhet një zë. Duhet dikush që të na vijë, domethënë që ta kemi, që t'i besojmë. Një njeri që që ka forcë për të na thënë që ti nuk meriton të jesh atje. Mm -hmm. Ti nuk duhet të rrish atje në fund pusi, ti duhet dalësh. Duhet dalësh se mund të shikosh ndryshe, se ke sy për të parë më shumë, se ke fuqi për të bërë gjë tjetër, domethënë. Siç është Italo Calvino me ato leksionet që që besoj se është libri më i veçantë për për për për leximin, për lexuesin, që ku ka personazh kryesor lexuesin, mm -hmm. ku një, domethënë një histori jep në, vjen në 10 variante të ndryshme për të shkuar drejt për të thënë që nuk ka vetëm një këndvështrim, nuk ka vetëm një zgjidhje, ka pafund. Po lexoja, uh, ndoshta ia vlen që kur të fillojmë këtë sezon të ri, domethënë me një libër të uh, Claudio Magris, është një nga ato libra që më ka befasuar. Uh, tani po i lexoj romanet, por uh, Udhëtim pa mbarim, që mund ta marrësh dhe si letërsi. ku thotë që vlerat nuk janë kur ngatërron të përjetshmen me të djeshmen, kur kur ngatërron atë të përjetshmen me antiken. Vlera do të thotë të dish të pranosh ndryshimin e përditshëm, të pranosh tjetrin, të pranosh që pas pas ai kufiri nuk është për të zënë, por për të bashkuar, për të kuptuar tjetrin, personalitetin tjetër, mm -hmm. për të kuptuar atë që është ndryshe nga ty. Për ta kuptuar kufirin jo si mënyrë për të për të ndarë, por për të kuptuar që ke dikë tjetër që duhet ta kuptosh që është ë që me të cilën ti mund të kuptohesh. Mm -hmm. Është tjetri nga ana tjetër. Mm -hmm. Është tjetri që të cilën ti duhet ta pranosh ashtu siç është. Kjo është vlera e përhershme. Të perceptosh dallimin. Të kuptosh që kjo është mrekulli, domethënë, dallimi, një udhëtim për të kuptuar botën, për të kuptuar tjetrin, për të kuptuar veten, sepse të gjitha këto rrotullohen te vetja jonë. Në, në, në të gjithë këto pikëpyetje janë kanë këtë. Dhe është nga ato libra të cilët të hap një hap një horizont dhe kupton që mënyra e të menduarit Duhet ose duhet një nga investimet dhe një nga debatet më të mëdha është cila është pikëpyetja jonë, për çfarë shqetësohemi ne? Në jetë sa e kuptojmë ne tjetrin. Po. Po. Sa e kuptojmë ne tjetrin? Çfarë është tjetri për ne? Në? Sa jemi ne gati të hyjmë në bashkëpunim me të? Kush çfarë bën ai për ne? A ai tjetri që flet ndryshe nga ne, që ka një kulturë tjetër, që ka një ngjyrë tjetër, çfarë është për ne? Mund të jetë pamundësi apo është mundësi? Mm -hmm. Është mundësi. Do të kuptosh mrekullinë e botës, domethënë nga të qenurit ndryshe, kupton se sa i pasur mund të bëhesh. Po, po këtu ndaj, në kontekstin e gjërave që ndodhin sot për shembull, se ti ke një ë uh, është gjithë gjithandej rreth nesh, atje ajo foto e atij fëmijës që që u, u, u hodh në breg nga deti në në Bodrum në Turqi atje. ë uh, Ajlanit të vogël tani i dim dhe emrin, edhe historinë. ë uh, Ja ku e ke? Sa tjetrin, historia e tjetrit. Ka, ka një pjesë të Europës, jo njerëzit aq shumë sa sa burokratët e sa sa sa ca politikanë që kanë frikë nga tjetri, nga e ndryshmja. Po e dëshmon kjo, fatkeqësisht po, tani me shumë ngathtësi, me shumë pedantizëm sillen ndaj ndaj jetës njerëzve. Dhe ajo foto, ai imazh që ka prekur thellësisht kushdo që është prind, baba, nënë, ë uh, që e kupton, që ishte e pamerituar. Ai në heshtjen e vet ai nuk thotë asnjë fjalë, po akuza e atij trupi të vogël tjetrit ë uh, bëhet shumë e fortë. Ndaj ndaj ndaj ndaj uh, po ndiqja zemërngushtësisë. Po ndiqja lajmet në në në Gjermani. Dhe ta lidhim edhe me fëmijën e vogël. Dhe ndodhi një një kthesë shumë e madhe, sepse zëri zëri që po vjen nga njerëzit, ato zëri i atyre që dinë t'i lexojnë gjërat, po bëhet më i fuqishëm se zëri i politikës. Dhe çfarë ndodhi? Në Mynih, ë në fillim u dha kërkesa që të të jepen ndihma për sirianët që kishin shku. Dhe pardje kishte dalë policia thoshte boll më mos sillni se kishin sjell më shumë se duhet dhe s'kishin ku t'i çonin. Mm -hmm. Ndërkohë që kur mbritën tani me tren që mbritën atje, policia i bëri një pritje të tillë, i tha që tani erdhët në një vend ku nuk do t'ju rrah njëri, ku jeni të respektuar, do hani, do rrini, do të vazhdoni, domethënë dhe ato vetëm kur u pan duke bërtitur Gjermani, Gjermani, Për të kuptuar që nganjëherë zëri i njeriu, atij njeriu që nuk ka, që që unë e dua shumë, atij njeriu që nuk vdes, që flet, mm -hmm. që i përjeton gjërat. Ëh, sepse uh, ti ke vënë një foto të atij fëmis dhe ke parë që ka një tufë njerëz që kanë reaguar. Për të kuptuar që njeriu nuk ka vdekur për të reaguar. Do donim që historinë e këtij fëmis ta dinim duke shpëtuar. Ëh, mm -hmm. jo duke ikur për në botën tjetër. Do donim që ai fëmija ta shifte, domethënë njeriu duke duke i buzëqeshur. Ta kuptonte që edhe ai ndoshta në në në atë lloj moshe që ka patur nuk e ka kuptuar. Po babai vetë që na shef në gjithë, domethënë nuk e ka mundësi ta ta, ta perceptojë këtë, sepse reagimi jonë është i vonë. Jo se nuk do ndodhin fatkeqësira. Problemi është sa jemi ne gati të përgjigjemi. Sa sa ne mund mund të flasim për tjetrin. Po pa shkuar kaq larg. Ne duhet të shohim rreth rrotull këtu që ne, domethënë, gjërat që janë ndryshe nga ne, sa flasim. Problemi është mos me shkuar zëri te murmurima. Duhet ta ngremi çik më shumë. Hmm. Duhet të kuptojmë më shumë. Duhet ta perceptojmë që mos shkojmë siç siç është një shprehje që ne kemi thënë këtu që do të thënë që mos përfundojmë kaq munda, kaq më kërkuan. Jo. Ë ky është problemi. Ë ky Çeslav Milosh ë nobelist që ka një libër Mendja e robëruar ku ka përshkruar gjithë atë pjesën e vet të të shkuarës thotë që Njeriu sa i mirë është, nuk e kupton sa i fuqishëm është kur pranon të bie në këtë pikë dhe mos guxojë më shumë. Nuk e nuk e di fuqinë e tij. Mm. Është i mirë dhe nuk e kupton se sa i fortë është, sa i fuqishëm është, se çfarë mund të bëjë, domethënë. Po duke mos kuptuar këtë, bie në prenë e saj dhe zerohet, domethënë dhe dhe dhe dorëzohet. Këtë nuk duhet të bëjmë. Domethënë duhet të zgjojmë njerëzit. Sepse njeriu gjithë jetën e tij është një qenie që s'i s'i di fuqitë e veta, s'i di forcat e veta, nuk e di sa i fortë që është. Nuk ka pse t'i bie një një raport ë domethënë i një halli të madh për të kuptuar që brenda vetes ka pas fuqi për ta zgjidhur, për ta kuptuar dhe pastaj për të kuptuar që ka mundësi të ndihmojë edhe tjetrin, ha. Ë normalisht që ne ne ne jemi një pikë uji për për të perceptuar këtë që ka ndodhur por gjithë ajo botë perëndimore, gjithë ajo botë që vlerash, që është mbajtur pikërisht te raporti i vlerave. Domethënë Unë mendoj që po fillon të reagojë, edhe pse vonë po fillon të reagojë. Kjo është një pikëpyetje domethënë ku nuk e di pse pse gjitha raportet kanë shkuar me drejt pyeti domethënë ka dhe vende tjera ka vende arabe shumë të pasura që mund të marrin në ato fëmit aty edhe nuk ka pse gjithë Europa domethënë kjo është një pyetje e përbotshme që duhet ta bëjmë gjithë domethënë ku janë vlerat Qoftë se flasim për vlerat mirëfilli njerëzore, domethënë, çfarë rëndësie ka, është kurd, sirian, ë arab, gjerman, finlandez, amerikan, afrikan, janë njerëz, ë? Dhe letërsia në fakt, se po të kthehemi prapë te kjo pika. Këtë rrol tenton ta ta mba njeriu, ta mba njeriu në këmbë. Ta ta ta ngrejë atë, domethënë. Mos ta lë me paterica, ta lë me këmbë të veta. T'i japi, t'i japi guximin për të parë, për të ecë. Në fakt, ë bashkërisht ne ne po po të kthejmë kokën mbrapa, do të kuptojmë njerëzit të cilët kanë patur fatin të vinë nga nga leximet. Duket sikur e kanë më të lehtë konceptin e komunikimit. Më të lehtë me kuptu tjetrin. E kanë më të thjeshtë me me me me me pranuar dhe humbjen dhe fitoren. Letërsia është e kundërta e fundamentalizmit. Në në sensin e e, e ekstremizmit. Letërsia është është tek individualja, tek njeriu, te te ai që e gjen forcën e brendshme. Zakonisht letërsia ka një personazh, ka një unë. E kemi kështu imagjino një njeri që pasi ka bërtitur që ka thënë këtu pytem unë, këtu jam unë për gjithçka dhe të dali jashtë dhe në natë të ngrejë kokën dhe të shikojë ato yjet që Janë planete në vete dhe atij i duken sa një grimcë. Mm. Imagjino, po ky ça është? Kur ai ylli i madh atij i duket sa një mizë. Po ky ça është në gjithësi që ka thënë, këtu pytem unë, këtu jam unë i zoti i të gjithave, domethënë dhe nuk lejoj njeri, sepse këtu drejtoj unë. Çfarë mund ndodhë me një njeri të tillë, në qoftë se ai ka mendje për të medituar, për të kuptu që ia ka këputur këtë kot. A ka guxim me thënë më fal, do? E letërsia është mund të jetë edhe e rrezikshme ndonjëherë, për shembull për për shkak të tjep atë Është më vështirë. Të largon nga realiteti? Jo, të bëj të bëj është e rrezikshme sepse ta bën vështirë të bëhesh servil. Ta bën vështirë të gënjehesh. ë ta bën vështirë të bëhesh puthador, ë të bindesh, të harkohesh. Domethënë të largohesh nga nga agjenda e përditshme e komunikimit të sotëm. Po. Se këto janë mjetet e këto janë kuajt e ku hipin njerëzit sot. Këtë po, po, po, po mendoja, jemi një shoqëri për shembull sot, ndoshta nuk lexojmë mjaftueshëm, edhe nuk është vetëm çështja e asaj, po është dua ta lidh me atë që po thoshe pak më parë për fuqinë që njeriu ka. Ne jemi një shoqëri sot që e dimë për shembull që kemi politikanë hajdutë, ë uh, kriminela, ë uh, që i kanë bërë të gjitha gjërat që duhet të bëjnë për të përfunduar në burg, e megjithatë i përshëndesim, u japim dorën, i shohim për ditë në televizor, Ëh, uh, dhe nuk akuzojmë. E dimë që vjedhin para publike, paratë më të varfërve, për paratë e që do të shërbenin për për të veshur fëmijët e atyre që që janë jetimë etj etj etj etj tonat, por nuk e bëjmë. Ne nuk e bëjmë. E, po, e, e po. pranojmë, po, e ham këtë. E po, e po jemi ke ajo pika që jemi paralajmëruar që e keqja një vendi i vjen kur uh, heshtin të mençurit dhe flasin budallenjtë. Po. Dhe ne duhet të kemi këto pikëpyetje, domethënë, kush e ka fjalën? Kujt i është lënë fjala? Ato të cilët kanë mundësi me folur, a kanë folur? Ato të cilët janë të ditur, a e bëjnë të? Si ishin ato, si ishin ato dy vargjet e Nerudës? Vdes çdo ditë ai që nuk pyet për gjërat që nuk di dhe nuk i thotë gjërat që di. Hmm. Sepse janë të dyja të rëndësishme. Nuk ka kuptim nëse ti i ke ditur dhe nuk i ke thënë, siç nuk ka kuptim nëse ti nuk i di dhe nuk pyet. Letërsia të fut ke kjo, ke kjo hulli për të dhënë mundësi Ka kosto, do të thuash ka kosto, do të thuash ka kosto se nuk shkon ke rruga e atyre që ë tundakokëve. Po po. Si t'i, si t'i quajmë kështu, tund tundë kokës, tund? Kokëtundës. Kokëtundës. Ë në këtë lloj pike unë mendoj që vlen çdo gjë, pastaj. Në qoftë se ti e di se kur do ta lëvizësh kokën dhe kur jo, vlen dhe humbja. Mm -hmm. Sepse jeta nuk nuk nuk, nuk numërohet vetëm me fitore. Numërohet edhe nga mënyra se si ke pranuar humbjen. Megjithatë sot një fitore për uh, kombëtaren shqiptare. Uroj. Ë uh, urojmë se do na do na do na kënaqte pa masë. Gimi unë dua të të falenderoj për uh, gjithë fjalët e mençura që thua këtu në klubin e mëngjesit të premteve. Do takohemi bashkë në tetor. Ta fillojmë ta fillojmë mbarë po. sezonin me me me libra të rinj, sepse ka goxha botime, ka botime shumë të mira dhe besoj se do kemi një sezon po kaq intensiv sa ç'kemi patur. Shkëlqyshëm. Miq të dashur, lexim të këndshëm nga unë edhe Gim Baçi këtu në klubin e mëngjesit. Dëgjojmë muzikë tani, e kthehemi mbas pak me të tjera në emision. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 104. So don't be so hard on yourself now. Por nga ajo që nuk ju largon nga bisedat dhe nga humori, jo nga ajo që ju shurdhon, por nga ajo që ju shoqëron. Ka shumë lojëra, nëse ju pëlqen tavlla, futbolli i tavolinës, mm, Uno-t. Vetëm që sot kam përshtypjen unë se mbi tavllën, Uno-n e futbollin e tavolinës do jetë futbolli i kombëtares. Po. Sepse në ekrane do të mund të shikoni edhe sportin sot. Mendoj se këtë do këtë do shikojmë. Këtë do shikojmë pra. Kështu që Elbar në pedonale në festën e miqësisë Nga sot deri në datën 13 Unë them të shkojmë atje Okej okay. Adi, do ikim Po po, patjetër Adi do të marrë edhe dy bebet e vogla Jo, djalin e madh do marr Djalin e madh do po, marr, po, sa, shkëlqyeshëm Pi birrë, djalin e madh? Jo, ai do pijë një gjë tjetër kështu. Po mirë Edhe unë po e marr djalin e madh është, Familjes Elbar është për, për moshat e përshtatshme. Adit i pëlqen dhe emri shumë Emri kujt? I birrës. I birrës. Po. Elbar. Po. Elb Ar. Elbi i Artë. Po. E mirë është, është e mirë. Edhe është shqiptare. Super. Ehm, um, tjetër gjë? Ç'do bëjmë tjetër? Do bëjmë qejf. Do bëjmë qejf. Qejf. Qejf. Kanë gjetur zërin. Oh, ja. Dhe i përket Blendi Salajt. Oh, është e vërtetë. E njihni? Ky Jam unë. Është me të, jo, ky ky ky ky që e bëri, që e bëri këtë. E ky. Ka ishte puçi brenda. E tregoi, e kisha idenë. Me këtë e ka treguar veten se kush është. Po pra. Ja, ka zgjedhur një zë timin. Po hë ta dëgjojmë. Ha, do ta dëgjojmë. Jo, mund ta them unë, mund ta them. Vamos allá. Nuk ka në këtë shoqëri akoma një diskur serioz, të hapur edhe të paturpëruar për seksin. E me sa pasion që jemi duke folur në këtë emision. Si flet për seksin, kështu flet pasion olla. Shumica është pasion edhe pak aktivitet. Ëm, po ha një pasion. Po. Për këngën e ditës, ë, thashë Dasara ka fituar një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Dhe shenja e çunave ishte Binjakët. Binjakët pra. Leo fiton dy bileta për kinemanë 5D dhe 7D tek Tirana Ring Center dhe Eri ka fituar një lule nga bota e luleve pasi ka gjetur e para këngën e ditës. Shenja e çunave pra, se janë dy çuna, dy binjakë, binjakët, binjakë, pra. çunat. Kështu, kthehemi të hënën në klubin e mëngjesit me stafin e plotë të pestë. Të pestë këtu në Club FM në 100.4. Një përshëndetje fort. Në ekranin e Club TV-së. Urojmë fitore çunave sot në Danimarkë dhe na nderoni. Një fundjavë të mbarë për secilin prej jush. Ta kaloni mirë. Dhe takohemi tek uh, aksioni për pastrimin e qytetit. Aksioni për pastrimin e qytetit do të nisë, ka nisur në fakt në orën 9. Unë Olta Adi do të pastrojmë. Po i bashkohemi nëse do e bëni dhe ju të njëjtën gjë. Kthehemi të hënën. Ciao.